الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin kaum muslimin sidang jamaah maghrib Masjid Raya Betul Rahman Para pendengar Siaran RRI Baitur Rahman dan Serambi FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini uh, Bapak Ustaz Prof. Dr. Azman Beliau berhalangan Jadi uh, Malam ini insya Allah akan Kami tutup Kekosongan antara Maghrib dan Isya Mudah-mudahan bermanfaat dengan Kita membacakan beberapa potong Ayat suci Al-Quranul Karim Insya Allah pada kesempatan ini Kita akan meng mengangkat sebuah kisah atau menceritakan sebuah kisah kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi kisah ini bukan bukan cerita yang dikarang oleh manusia tapi kisah ini disampaikan oleh uh, pemiliknya manusia Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah Allah Hmm, kebenarannya tidak perlu diragukan. Hmm. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Kita akan menceritakan sepotong kisah yang terjadi eh, pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu tentang pertemuan beliau dengan Balkis. Kan kita pernah mendengar uh, antara Sulaiman dan Balkis ini menjadi uh, cerita yang merakyat seperti kisah Yusuf dan Zulaikha. Jadi ini kisah beliau antara Sulaiman dan Balkis ini Allah abadikan uh, kisahnya yang uh, tidak tersebar di beberapa surat tapi hanya dalam sebuah surat yaitu surah An-Namlu. Allah ceritakan e, berdasarkan kronologis rentetan peristiwa. Hmm. Jadi Nabi Sulaiman sendiri merupakan e, kalangan Bani Israel. Beliau adalah Nabi yang diutus e, dari bangsa Israel. Kita ketahui pernah saya sampaikan di sini bahwa Israel itu merupakan bangsa yang paling banyak diutus nabi dari mereka. Ada nabi pertama adalah keturunannya Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, ada Daud, Sulaiman sampai uh, Zakaria, kemudian seterusnya Isa alaihissalam. Itu semuanya keturunan Bani Israel. Sehingga saya tambahkan sedikit berdasarkan uh, mukaddimah ini eh, kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah di sana sudah terdapat atau sudah berada orang-orang Yahudi di sana ketika hijrah ke Madinah dalam satu versi sejarah menyebutkan bahwa mereka orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel ini mendapatkan berita dalam kitab mereka kitab itu kitab kitab uh, Taurat atau atau kemudian berkembang menjadi kitab Talmud orang-orang Yahudi diceritakan tentang bahwa pada akhir zaman akan lahir seorang nabi dan nabi akhir zaman ini bukan dari kalangan Israel tapi dari bangsa Arab yaitu Rasulullah jadi orang-orang ini salah satu motif ini menurut satu versi kisah, eh, sejarah orang-orang Yahudi ini pindah ke Madinah mengharap mudah-mudahan Nabi lahir bukan dari bangsa Arab tapi dari kalangan mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah eh, kita masuk ke cerita Sulaiman. Eh, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya kisah menarik dan eh, apa namanya Selama ini mungkin kita mendengar hanya sepotong-sepotong kisah kisah tentang Sulaiman dan Balqis, tapi ini akan kita paparkan uh, dengan jelas insyaallah. Jadi saya mulai dari ayat 20 dalam surah An-Naml. Jadi dalam dalam ayat 20 eh, Allah memulai uh, firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد jadi kita lihat redaksi ayat ini e, sepertinya Sulaiman ini sedang melakukan inspeksi pasukan bahasanya jadi kita ketahui Sulaiman itu kerajaannya luar biasa prajuritnya terdiri dari jin manusia dan burung itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tair. Ini Allah tundukkan kepada Sulaiman jin menjadi prajurit Sulaiman. Semut menjadi prajurit Sulaiman, burung menjadi prajurit Sulaiman. Ini adalah salah satu kelebihan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian beliau melakukan inspeksi pasukan. Pasukannya yang terdiri daripada jin, manusia dan sebagainya. Kemudian ketika memeriksa pasukan, ternyata Hud-Hud tidak hadir. Ada satu pasukan beliau bernama Hud-Hud, yaitu burung Hud-Hud. Pernah kita dengar mungkin. Itu ada dalam Al-Qur'an. Hud-Hud katanya. Faqala ma aral hud-hud. Mana hud-hud? Kata Sulaiman. Apakah hana tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Amkana minal ghaibin atau hudhud ini memang dia tidak hadir. Sengaja haija. Ha. Kemudian Nabi Sulaiman melanjutkan la u'adzibannahu 'adzaban syadida. Beliau sebagai seorang panglima, sebagai or, sebagai uh, apa namanya? Uh, kepala pemerintahan tegas. Ha jika hud-hud ini tidak hadir tidak ada alasan yang uh, bisa dipertanggungjawabkan saya akan memberi hukuman la u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la azbahannahu atau bisa saja saya sembelih si hud-hud ini kata Sulaiman aw la ya'tiyanni bisultanin mubin tetapi jika dia mau apa namanya bisa mempertanggungjawabkan, bisa memberikan alasan yang jelas kenapa tidak hadir, nah, itu itu mungkin bisa saya terima kata kata Sulaiman. Kemudian famaka saghayra ba'id. Tidak lama kemudian ternyata hudhud muncul. Famaka saghayra ba'id. Tidak lama kemudian hudhud ini datang. Apa yang dia sampaikan? Lapor Sulaiman, lapor Raja Sulaiman. Begitulah bahasa kita. Inni ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sab'in binaba'i yaqin. Apa alasan Hud-Hud? Hoija Hud-Hud mono. Kita lihat sekarang. Ternyata eh, ketika menghadap Sulaiman Hud-Hud berkata, "Wahai Nabiullah Sulaiman, saya baru saja mengumpulkan sebuah informasi Mendapatkan informasi penting ini ha. Dan informasi ini tidak di, diketahui oleh siapapun Termasuk anda Kata Hudhud Wajitu kamin sabaim binabai yakin Dan info penting ini saya peroleh dari Negeri yang jauh Sebuah negeri bernama Sabak Kerajaan Sabak ha. Jadi kalau bahasa kita sekarang mungkin eh, hud-hud uh, ini seperti kepala intelijen dia. Jadi dia mengumpulkan informasi intelijen selanya dan dia sampaikan kepada uh, panglima tertinggi itu Sulaiman. Apa yang dia dapati? Inni wajadtum ra'atan. Saya mendapati sebuah kerajaan besar bernama Sabak di negeri Sabak yang dipimpin oleh seorang wanita kata kata Hud-Hud wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim dan kerajaan itu si perempuan ini luar biasa besar singgasananya ha, luar biasa besar ini laporan dari dari Hud-Hud kepada Sulaiman Kemudian dia sambung informasinya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Hmm. Ini ada beberapa ayat tapi yang intinya disampaikan di sini adalah informasi dari Hudhud bahwa kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita ini menyembah matahari. Ya, artinya bukan beragama tauhid. yasduduna lisyamsi. Ya. Para mufasir menyebut bahwa uh, ya apa namanya? yasduduna lisyamsi ini adalah menganut agama Majusi atau Zoroaster. Zoroaster itu menyembah matahari, itu agama-agama terdahulu yang berkembang di Iran, Iran pra apa namanya? Iran kuno, ha, itu seperti Persia, itu berkembang agama Majusi. Ya, jadi Sabah ini kerajaan Sabak yang dipimpin oleh perempuan ini menyembah matahari kata Hud Hud. Ha. Kemudian um, ayat panjang dia jelaskan uh, kemudian kita uh, kita loncat ke beberapa ayat setelah itu. Kemudian setelah mendengar informasi dari Hud Hud ini apa kata Nabi Sulaiman? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin ha. jadi Nabi Sulaiman kalau bahasa kita hmm, eh, informasi yang engkau sampaikan wahai hurud sudah saya terima sudah terima artinya engkau dimaafkan hari ini tidak tidak hadir eh, apa istilahnya hari Senin upacara itu ha. tidak hadir dimaafkan akan tetapi informasi yang engkau sampaikan saya butuh bukti nah, ha, jadi seorang kepala ketika dapat informasi tidak begitu saja percaya tapi harus melakukan cross check nah, ha, periksa butai pahan punya pegahli seorang uh, bawahan kita nah, ha, ini yang dilakukan oleh Sulaiman asadakta amkunta minal kathibin apakah benar apa yang engkau sampaikan atau bisa jadi sulit nah, kata kata Sulaiman Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Hudud, "Izhab bi kitabi hadza, fa alqih ilaihim, thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un." Kemudian Raja Sulaiman memerintahkan kepada Hud untuk membuktikan ucapanmu betul apa tidak, saya akan kirim surat ke kerajaan itu. Nah, ha, kirim surat ke kerajaan Sabak itu. Fa'alqih ilaihim Kemudian surat ini kamu berikan eh, Kirimkan atau bawa ke kerajaan itu Kemudian kamu langsung kembali ke ke markas misalnya. Eh. Karena bisa jadi eh, apa yang diperintahkan Sulaiman ini bisa jadi nanti kerajaan yang disampaikan oleh Hud-Hud ini bisa jadi kerajaan fiktif, tidak ada seperti pesantren fiktif lebihnya nakop surat tapi hana sandri karena lewatnya ha. ini juga di apa namanya diperintahkan oleh Sulaiman faalkih ilaihim ha. apa maksudnya jika benar kerajaan itu ada pasti ada balasan surat ha. jika tidak ada berarti hut-hut bohong ini yang diperintahkan oleh oleh Sulaiman Kemudian Sabah ini, hadirin kaum muslimin, Sabah ini sekarang terletak di daerah Yaman. Yaman dekat dengan uh, Sana'a. Sana'a itu ibu kotanya Yaman. Uh, ah, Sabah di seputaran Yaman sekarang. Kemudian apa isi surat yang dikirim oleh uh, Sulaiman Ternyata surat itu sampai ke kerajaan Sabah. Nah, ha. kemudian ketika surat sampai, eh, presidennya atau apa namanya ratunya, dia lapor kepada para menteri. Dia kumpulkan menteri-menterinya. Qalat dia eh, rapat mendadak istilahnya. Ya ayyuhal malak. ya ayyuhal mala, inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini isi suratnya. Jadi dia kumpulkan ah, menteri-menterinya dia sampaikan Para menteri sekalian, saya baru saja mendapati sebuah surat ah, surat yang mulia kata dia. Dan surat itu tertera dari Sulaiman, Raja Sulaiman. Dan di awal surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian isi surat selanjutnya Allah Taala wa waktuni muslimin. Isi surat selanjutnya jangan sekali-kali engkau ta'lu alayya artinya bersikap sombong, bersikap angkuh, bersikap apa istilahnya tinggi kepada saya maka datanglah dalam keadaan dalam keadaan menyerah kata kata Sulaiman waktu ni muslimin jadi muslimin di sini diartikan atau disafsirkan bisa dua penafsiran yang pertama datangi saya menghadap saya dalam keadaan Islam atau bisa jadi datangi saya menghadap saya dalam keadaan berserah diri artinya menyerah ber, menyerah menyerah ha, muslimin kemudian ha, dalam rapat mendadak itu hmm, perempuan ini Balkis namanya ya Balkis ha, Perempu, apa raja eh, ratu perempuan ini bernama Balkis tapi dalam Al-Qur'an Balkis tidak pernah ditemukan adapun Mita Hana Balkis dalam Quran Pak seperti Zulaikha tidak ada dalam Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an hanya menyebut imraah. Kalau eh, apa namanya? Zulaikha itu dalam Al-Qur'an disebut imraatul aziz namanya. Jadi imraatul aziz itu artinya eh, eh permaisuri raja. Permaisuri raja artinya. Kalau eh, Balkis dalam Al-Qur'an hanya disebut imraah. Eh, imra'ah imra'ah artinya perempuan jadi apa yang dia sampaikan al-marfa' tersebut qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ha. ketika dia dapati surat suratnya uh, dari Sulaiman kerajaan besar uh, dengan ancaman apa namanya menyerang apabila tidak menyerah ini kan ketakutan ini biasanya orang yang berani eh, apa namanya terang-terangan ingin meminta eh, negara lain menyerah itu biasanya negara hebat ah, anak cilek-cilek nah kon sekedar gertak ah, artinya punya kekuatan besar dan ini dipertimbangkan oleh oleh Balkis kemudian dia minta pendapat kepada para menterinya aftuni fi amri berikan masukan kalian. Kibanda berlaku. Ya. Dia sampaikan kepada para menterinya. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Saya tidak bisa mengambil keputusan sampai kalian memberikan apa namanya? saran-saran. Tidak bisa. Berarti seorang presiden pun sangat tergantung kepada uh, penasehatnya. Uh, bisa jadi kebijakan presiden, kebijakan siapapun pejabat itu ini adalah banyak sekali dipengaruhi oleh uh, tim ahlinya atau uh, apa sebenarnya penasehatnya. Ini juga berlaku pada kerajaan-kerajaan zaman dulu seperti kerajaan Sabah ini. Jadi seorang ratu yang memiliki uh, apa namanya wewenang tapi dia tetap meminta Uh, masukan daripada para menteri-menterinya. Uh, kemudian qalu di antara mereka menjawab uh, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Ini jawab salah seorang menteri. Apa yang dia sampaikan? Nah, Kalau kita lihat redaksi sepertinya ini kalau di zaman modern ini adalah menteri pertahanan yang jawab atau panglima menyebutnya panglima TNI. Panglima TNI atau menteri pertahanan. Kalau bahasa Arab eh, wazir difa, eh, menteri pertahanan. Apa yang dia katakan? Qalu nahnu ulu quwwah. Eh, kita memiliki kekuatan miliki apa namanya punya kekuatan mungkin secara militer uh, alutsistanya lumayan menyebatannya pesawat tempurna kapal selamna rudalna punya semuanya qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid dan punya kekuatan dahsyat barangkali pasukannya siap tempur ada pasukan elitnya yang siap tempur Ha. Jadi jangan sembarang mengancam. Nah, ha, itu maksudnya. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Akan tetapi sang ratu ini lagi-lagi apa namanya? menteri ini lagi-lagi menyampaikan tapi keputusan terakhir tetap di tangan presiden, di tangan ratu. Ha. Kami hanya memberi saran, kata para menterinya. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Kami siap melaksanakan apapun itu yang diperintahkan oleh oleh ratu. Apakah perang atau menyerah? Nah. Jadi di kalangan mereka barangkali satu suara tidak ada pecah. menyanggup pegah ratu menyerah berarti menyerah. menyanggup pegah perang perang. Nah. Ini yang disampaikan oleh menterinya. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhilla wa kadzalika yaf'alun Kemudian Balkis kembali menyampaikan argumennya ha. tapi argumen yang disampaikan oleh Balkis kali ini sepertinya pesimis. Ha. kalau mau, apa yang dia sampaikan? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha Dia katakan biasanya setiap bangsa yang menyerang suatu bangsa itu pasti meninggalkan kehancuran menghancurkan uh, infrastruktur menghancurkan apa namanya membunuh manusia-manusia rakyat yang tidak berdosa menjadi korban ini yang disampaikan oleh oleh ratu. Ha. Sepertinya pesimis Ratu Balkis ini. Ha. Walaupun eh, apa namanya Menteri Pertahanannya tadi telah menyampaikan kita punya segalanya, tentara punya, apa namanya pesawat tempur punya, ha, begitulah kira-kira. Tapi Balkis lemah. Wajalu aizzat ahliha azillah dan orang yang menginfansi sebuah negeri biasanya akan menjadikan atau mencabut kemuliaan orang-orang yang ada di dalam negeri menjadi terhina. Ya. Bahkan seorang presiden pun bisa diseret-seret di jalan. Kira-kira begitulah. Wa kadzalika yaf'alun. Ya. Kemudian setelah dia menyampaikan argumen itu, dia punya ide ternyata Balkis ini. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Nah, ha, kemudian dia tawarkan kepada para menterinya atau bagaimana kita kita negosiasi dengan dengan Balkis eh dengan Sulaiman. Ha, ketika itu dikirim seorang diplomat, ha, diplomat ulung yaitu Munzir bin Amru namanya. Ha, Munzir bin Amru dia kirim ke eh, Sulaiman untuk ber, eh, untuk negosiasi. Kemudian Balkis juga membawa hadiah yang luar biasa banyak untuk menyogok Sulaiman. Ha. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Kita kirim hadiah kepada Sulaiman. Hadiahnya luar biasa. Di sini dijelaskan ada emas, perak, sampai dibawa oleh oleh kendaraan uh, apa namanya kuda kemudian dia kirim budak-budak perempuan dia kirim budak laki-laki yang kuat untuk uh, apa istilahnya uh, sebagai bahan negosiasi dan negosiasi ini apa dipimpin oleh seorang diplomat bernama Munzir bin Amru Ketika rombongan Muzir bin Amru ini sampai ke kerajaan Sulaiman apa yang dikatakan Sulaiman? Falamma jaa Sulaimana, ketika rombongan itu datang sampai ke negeri Sulaiman dengan bawaan yang luar biasa banyak, lalu Sulaiman berkata, "Qala atumiddunani bimalin فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون kata Sulaiman untuk apa kalian bawa hadiah sebanyak ini? Ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Kerajaan yang saya miliki yang luar biasa besar, luar biasa kaya, ana yumau aron. Menyu ibarat Raja Salman, tafago kursi 30 juta, ingin geduk kursi 17 miliar. Ana yum. Ya. Ini yang disampaikan oleh oleh Sulaiman. Fama atani Allahu khairum yang diberikan karunia yang diberikan oleh Allah kepada saya jauh lebih besar dari yang kalian bawa. Enggak puas ke deh, kata Sulaiman. Irja ilaim, ke awak deh wakah. Irja ke awak ha, deh. Kapuah mandu mandu hadiahnya. Ha, kata kata Sulaiman. ولنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Hadiahnya ke, ke Pua Mandum ke Mundir, ke Berangkat kami akan menyerang kata Tasulaiman akan mendatangi mereka dengan bala tentara bijunudin dengan bala tentara dan kuat kekuatan militernya ha. gemetar Munzir. Bagah-bagah ke awak. Hmm. Kemudian eh, ayat selanjutnya yaitu ayat 37 langsung redaksinya eh, ketika itu dapat informasi melalui eh, ada sebagian mufassir mengatakan jin jin yang apa namanya memantau jalan antara Sabak dan kerajaan Sulaiman juga ada yang mengatakan burung burung ini adalah seba, apa istilahnya kalau sekarang pesawat pengintai, nah, mengintai dia. Jadi langsung ke ayat yang menyatakan bahwa ternyata setelah rombongan Munzir pulang ke kerajaan Sabah, ternyata Sulaiman dan bala tentaranya ke apa Balkis dan e, ten, bala tentaranya menyerah ke kerajaan Sulaiman. Nah, sehingga e, ini dilaporkan oleh Hudhud. -hud dilaporkan kepada Sulaiman bahwa uh, ya Nabi Allah rombongan sahabat dengan ratusan ribu pasukan menuju ke tempat kita. Uh, ini informasi yang didapat dari dari uh, apa namanya intelijen tadi. Uh, jadi ketika itu uh, dalam bagian eh, tafsir disebutkan ketika uh, Raja Sulaiman mendapati informasi bahawa Ratu Balkis dan bala tentaranya sedang menuju ke tempatnya beliau memerintahkan kepada para jin untuk membuat istana yang paling megah istana yang paling cantik karena jin ini ada yang ahli bangunan Pak jinnya Sulaiman ada yang ahli bangunan jadi diceritakan dalam surat Sad misalnya. Wasyayatina kullabanna'i wa ghawwasin. Ha. Dan syaitan yang menjadi eh, menjadi apa? Eh, eh, anak buah Sulaiman ada yang ahli bangunan. Bannain ahli bangunan. Ha. Arsitektur atau arsitek. yang membuat bangunan yang megah-megah, ukiran yang luar biasa. Wa dan ada juga jin yang ditugaskan untuk menyelam ke lautan yang paling dalam. Wa Untuk apa menyelam? Jin ini untuk mencari permata-permata di dasar lautan. Nah, jadi permata-permata itu diangkat oleh jin. Ini Quran yang katakan. Nanti bisa eh, bapak-bapak cari di surat Sad itu eh, banyak sekali cerita tentang Daud dan Sulaiman. Salah satunya adalah ayat ini. Wasyayatin kullabanna'i wa ghawwasi wa akharina muqarranina fil asfad. Ini ceritakan. Jadi Sulaiman mempersiapkan istana yang megah ketika untuk menyambut Balkis. Kemudian ketika informasi itu didapati, dia mengumpulkan menteri-menterinya lagi mengumpulkan tim ahlinya pakar-pakarnya kemudian dia sampaikan qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin wahai uh, apa namanya menteri-menteriku sekalian siapa di antara kalian yang yang mampu membawa singgasana Balkis yang memindahkan apa namanya singgasana Balkis ke tempat saya atau ke tempat kita ini. Kau bela ayat tu ni sebelum dia sampai. Artinya Balkis di jalan Bal, apa namanya singgasana yang ada di Yaman dia pindahkan ke kerajaan Sulaiman. Kemudian kau qala ifritum minal jinni. Seorang jin menjawab. Jin lagi -lagi. Jadi jin Sulaiman hebat-hebat. Bangun seorang jin. Qala Ifrit. Jadi bangsa Ifrit, jin Ifrit namanya. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ha. Saya mampu membawa atau memindahkan singgasana Balkis ke tempat kita sebelum engkau turun dari singgasanamu. Kata kata Ifrit ini. Ya, begitu cepat dalam hitungan menit mungkin atau detik. Ha. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ha. Dan saya untuk memindahkan singgasana itu mudah sekali, gampang. Kata jin ini. Ha. Kemudian ternyata bangun lagi seorang ditantang oleh orang yang lain. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Kemudian seorang bangun lagi. Jadi sepertinya begini. Ikah jin berlewate dari Sulaiman duduk sampai dia turun. Eh, jadi butuh waktu kata Kata jin, ilohna perlewat tenan. Kata orang ini. Siapa nama orang ini? Namanya Asif bin Barkhia. ini di tafsir Al-Qurtubi disebut Asif. Nama laki-laki itu. Dia bukan bangsa jin, tapi bangsa manusia. Apa yang dia sampaikan? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya kalau jin tadi butuh waktu dari Gudrun Sulaiman kalau eh, kalau eh, asif ini qabla ay yartadda ilaika tarfuk sekedip mata ya anban siklep mata kana singgasana balkis di depan mata luar biasa ha, ternyata kali ini talujin ya talujin ternyata falamma ra'ahu mustaqirran indahu ternyata betul singgasana balkis detik itu berpindah mustaqirran indahu kana iku di kerajaan Sulaiman qala hadza min fadli rabbi ini adalah apa namanya fadli rabbi uh, nikmat tuhanku liyabluwani aashkur am akfur untuk mengujiku kata Sulaiman apakah aku bersyukur atau sebaliknya aku kufur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara barang siapa yang bersyukur berarti dia bersyukur kepada dirinya barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia hmm. Nah. selanjutnya sang Hantewadaya pak jadi kita kebur sedikit. Kemudian perintah selanjutnya adalah nakirulaha. Ah, apa namanya? Dia Sulaiman perintahkan kepada ah, orang-orang uh, ahli di bidang ini nakirulaha. Rubah sedikit sehingga sana Balkis ini. Apa namanya? Dari bentuk aslinya. Uh, dalam tafsir dikatakan uh, belakang dijadikan depan, samping dijadikan kiri, kanan dijadikan kiri. Uh, nakirulaha. Nanzur atah tadi am takunu minal ladina la yahtadun. Kita lihat apakah Balkis itu sadar atau tidak bahwa singgasananya telah berpindah. Ah. Jadi kita belum sampai ke cerita pertemuan antara Balkis dan Sulaiman. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan mendadak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.